Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu ala Rasulina Muhammedin və ala alihi və səhbi əcmain. Assalamu aleykum, ya ixva və ixvati. Mən hər bir müsəlman cəmatımızın hamısını salamlayıram. Əziz və dəyərli müsəlman cəmatımız, bugünkü söhbətimiz ümumiyyətlə ticarət məsələlərinə aid hədislərdə olacaq. Yəni Peyğəmbər sallallahu ticarət ə, məsələləri ilə bağlı, sonra Peyğəmbərimizin ə, iş verən və işçi arasında olan sözləri eyni zamanda Peyğəmbərimizin və yəni şəriətin bu məsələlərə, bu ticarət məsələlərinə münasibət haqqında söhbət edəcək. Birinci hədisimizdən başlayırıq. Mal müqəddəs bir əmanətdir. Bu barədə Abdullah ibn Ömər deyir ki, mən Allahın Peyğəmbərindən eşitdim. Dedi ki, kim öz malı uğrunda öldürülərsə, o kimsə şəhid hesab olunur. Yəni, öz malı uğrunda öldürülən kimsə şəhid dərəcəsində hesab olunur Allah dərgahında. Bu o deməkdir ki, o malı o insana Allah Taala tərəfindən verilən bir nemət idi. Lakin kimsə Allahın bu nemətinə qısqanaraq o insanı şəhid edir və bu da şəhid dərəcəsini alır. Bu hədisin Said bin Zeyddə rəvat edilən uzun bir variantı da vardır. Orada deyilir ki, malı uğrunda öldürülən bir kimsə şəhiddir. Öz övladı uğrunda və yaxud öz qanı və ya canı uğrunda yaxud öz dini uğrunda öldürülən kimsə də şəhid hesab olunur. Bunu Əbu Davud, Tirmizi rəvayət ediblər. Əbu Davud həmin uzun rəvayəti oğrularla vuruşma babında zikr edər. Yəni, oğrularla vuruşma babında o uzun rəvayəti gətirir. Eyni yerdə Abdullah ibn Əmrdən rəvayət edilən bu hədis də diqqəti cəlb edir. Deyir ki, kimin haqsız olaraq malı istənilərsə, o vuruşar, mücadilə edər və öldürülərsə, o şəhid hesab olunar. Hədisi şərh edən Xəttabi deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v deməli, bu vəziyyətdə olanlara şəhid adını vermişdir. Bu o deməkdir ki, malını, övladını və dinini müdafiə etmək əsasında öldürülən bir kimsə də savab qazanır və şəhidlərin mərtəbəsinə çatar. İslam iqtisad nizamında halal mal və halal qazanc həyatın əsası hesab olunur. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, Allahın sizin dolanışınız üçün verdiyi, həyatın əsası etdiyi mallarınızı ağılsızlara verməyin. O mallarla onlara bəstəyin, geyindirin, onlara gözəl söz danışın. Və siz təsəvvür edin ki, hansısa bir alqaşlıq edən, hansısa bir oğurluq edən, soyğunçular, soyğunçuluqla məşğul olan və bunlara qarşı müsəlman canını və malını qorumaq üçün mübarizə vermək və mübarizə aparmaq əzmində olmalıdır. Çünki onların əlinə keçən mal və sərmayə, silah, azlıq və səfarət olaraq təkrar dönərək özünün də içində olduğu cəmiyyəti təhdid edəcəkdir. Mal canı yonqasıdır deyən əzdadımız malın nə cür müqəddəs bir əmanət olduğunu belə dilə gətirmişlər. İkinci hədisdə xüsusi mülkiyyətə hörmət göstərmək əsas hesab olunmalıdır. Yəni, bu barədə də hədis var. Əbu Hureyriyə rəvayət edir. Deyir ki, Peyğəmbər səllam dedi ki, müsəlmanın müsəlmana hər şey haramdır. Yəni, malı, namusu, qanı, canı. Yəni, müsəlman öz qardaşını yuxarıdan aşağı görməsi ona pislik olaraq kifayət edər. Və bu hədisi şərifdə Peyğəmbər səlləm nəsil və can ə, e, deməli, toxunulmazlığı yanında malın da toxunulmazlığı və mülkiyyətə hörmət əsasının xüsusi vurğular. Bu o deməkdir ki, İslamda xüsusi mülkiyyətin toxunulmazlığı və malın müqəddəsliyi deməli əsas hesab olunur. Nə var ki, bunun deməli cəmiyyət üçün, dövlət üçün yararı ilə və cəmiyyətin haqq hüququ ilə deməli bir əksikliyi şərtdir. Əsasən İslam xüsusi mülkiyyətin deməli toxunulmazlığı e əlaqəsini bildirməklə qalmamış, eyni zamanda bildirmişdi ki, zərər vermək və zərərə zərərlə cavab vermək olmaz. Və bu prinsipi də, Peyğəmbərdən gələn bu prinsipi də İslam dini əsas hesab olunmuşdur. Çünki Peyğəmbər İslamın bir nəfəsində deyib ki, e, zərər vermək e, olmaz və zərərə də zərərlə cavab vermək olmaz. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, heç kimə zərər verməyəsən, lakin əgər biri də sənə zərər vermiş, veribsə, onda sən zərərə zərərlə cavab verməməlisən. Və verilən hədisin mətni Əbu Davuda aiddir və Səhəm üstündə də keçən mətndə isə deyir ki, Peyğəmbər buyurub ki, bir-birinizi qısqanmayın. Və bu xəbərdarlıqla başlayır və ticarət əxlaqına aid bəzi əsasları və qardaşlıq hüququnun xatırlatmasını Peyğəmbər sələm üç, dəf üç dəfə öz sinasına işarə etdiyi ki, təqva, Allah qorxusu buradadır. Başqa bir hədisə keçirik, üçüncü hədisə və biz əminik ki, biz hər gün inşallah davamlı olaraq bu hədisləri davam elətsək, yəni gündə üç hədis oxusaq, bu kifayət edər ki və bugünkü söhbətimizin sonunda üçüncü əl oxuyuruq. E, bu Saxır Əl-Qamidən rivayet olunur. Yəni Səhər Əl-Qamidi Peyğəmbər sallallahu sahabelərindən biri idi. O deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bir gün bizə belə dedi: "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Allahım ümmətimdən səhər erkən qalxanların işlərinə bərəkət ver. Yəni Peyğəmbər sallallahu dua edib deyib ki, ya Rəbbil aləmin, səhər erkən Səhər tezdən yerindən qalxanların mallarına bəlişət ver. Amin. Amin, amin. Və ravi səhərin hədisin e, hə, həmin ardından dilə gətirdiyi bu müşahidəsi və xüsusi olaraq bildirdiyi öz təcrübəsi deməli bu mövzuya açıqlıq gətirir. Deyir ki, səhər Allah ondan razı olsun. Peyğəmbər sallam bir e, kəşf qolu və ya bir ordu göndərdiyi zaman günün ilk saatlarında göndərərdi. Səhər ravi rəvayət edir ki, özünü Qəsd edək, tüccar bir adam idi. Ticarət üçün bir kimsəni və ya bir karvanı göndərdəndə səhərin erkən vaxtında göndərərdi. Bundan ötürü də malı çox olardı. Vəzimiz, yəni bazara e, gedəndə e, işə səhər tezdən başlamağın, iş yerlərinin, e, ateliyaların və fabriklərin səhər erkən açılaraq vaxtın çox yaxşı dəyərləndirilməsini təşviq etməkdədir və bu bu cür, yəni e, etmək ilə iqtisadi, ictimai, elmi və İxtisari fəaliyyətlər üzrə səhər erkəndən işə başlamaq şəriətə görə deməli müstəhəb hesab olunur və bu nöqtədə isə işə erkən başlamaq bərəkət qaynağı hesab olunur. Və bu, yəni bizim dediyimiz bu hədis heç vaxtı unudulmamalı və biz çalışmalıyıq ki, Peyğəmbər sallallahu bu hədisinə riayət eləyək. O hədisi bir daha sonra təkrarlayıram. Deyir Peyğəmbər sallallahu Deməli, ya Rabbi, ümmətimdən səhər erkən qalxanların deməli, ticarətinə, ruzlarına, işlərinə bərəkət ver. Amin. Və mən bütün müsəlman xalqımızın, bütün işgüzar insanlarımızın, dəyərli vətəndaşlarımızın hamısını deməli, ə, e, ticarətlərində, işlərində həmişə uğurlu arzu edirəm, bərəkət arzu edirəm. Allah Taala bizim millətimizi, cəmiyyətimizi, xalqımızı, dövlətimizi daima bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrdə möhkəm və güclü eləsin və mehriban eləsin. Amin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.